Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդաշարի հյուրն է Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Էվելինա Աղաջանյանը։ Thank you 2015 թվականին Ասկերանի շրջանում ավելացել է բազմազավակ ընտանիքների թիվը։ Համապատասխան մարմինների կողմից ցուցաբերվող նյութական օգնությունն օժանդակում է, որպեսզի հնարավորինս լուծվեն բազմազավակ ընտանիքներում սոցիալական խնդիրները։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ է ծավալվում իմ զրույցը Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Էվելինա Աղաջանյանի հետ։ Տիկին Աղաջանյան, ինչպիսի տարի էր ձեր բաժնի համար, շրջանի համար։ Ճիշտն ասած, եթե թվային տեսակետներով մենք բարձաբանենք մեր աշխատանքների ընդհանուր գնահատականը, կարելի ասել այնքան էլ գոհացուցիչ չէր։ Բայց ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնենք, որ տարածքային գործակալությունը սոցիալական ոլորտի հետ առնչվող ինչպիսի աշխատանքների իրականացներ, ես կարող եմ ասել, որ ընդհանուր արդյունքը գոհացուցիչ է։ Երկադրությամբ ունենք անօգնական խավին պատկանող հասարակության անդամներ, երեխաներ, անօգնական ծերեր, հաշմանդամներ ու հիմնականում մեր աշխատանքների, գործառույթների մեծամասնությունը այդ մարդկանց հետ է կապված, թե հոգեբանորեն, թե օգնության տեսակետից եւ թե ընդհանրապես մարդկային բոլոր անկյուններով մեր ոլորտի այդ մարդիկ ամենուրեք կարիք ունեն հոգացության։ Այո։ Այդ հոգացությունը իհարկե միայն տարածքային գործակալության աշխատանքներով չի իրականացվում։ Ունենք համապատասխան վերադաս մարմիններ, ունենք կայացած պետություն, որ իհարկե մենք եւս մեր հերթին սատարելով մեր պետությանն ու մեր վերադաս մարմիներին կարողանում ենք իրականացնել այն բոլոր աշխատանքները, ինչ որ վերապահված է մեզ որպես ոլորտի աշխատողներ։ Ընդհանուր առմամբ 16 թվականին մենք շատ ծրագրեր ունեինք Մեր գործառույթները եւ տարաբնույթ են եւ բազմաբնույթ չմոռանանք, որ այն ինչ որ մենք իրականացնում ենք, կապված են բյուջետային մեծ ծախսերի հետ։ Այո։ Բայց մենք անմասն չենք մեր երկրում կատարվող անցուդարձից։ Տեղյակ ենք ամենին շարժման, ամենին քաղաքական թե սոցիալական ցնցման, բայց իհարկե ինչ որտեղ կարծես թե դրանք չխթանեցին այն ինչ որ մենք պլանավորել էինք թե շրջվարչակազմում եւ թե սոցիալական նախարարությունում հանրահայտ ապրիլյան դեպքերը դուք գիտեք, որ ինչպիսի ռեզոնանս տվեց եւ քաղաքական դաշտում, եւ սոցիալական դաշտում։ Պաճառը եղավ այն, որ մի շարք ծրագրեր ու ծրագրային փոփոխություններ, որ պետք է կյանքի կոչվեին 16 թվականին, իհարկե մնացին անկատար։ Բայց դարձյալ չհուզվեցինք, դիմացանք, որովհետև մենք արցախցի ենք, նման փորձություններ մենք շատ ենք տեսել եւ կոտրվել ու մի կողմ դնել աշխատանք հասել չկա չենք իրականացնում, իհարկե դա մեզ սազական չէ։ Տիկին Աղաջանյան, խոսենք բազմազավակ ընտանիքների մասին։ Ինչպիսի իրավիճակ է, քանի նորածին է ծնվել, նախ խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանեք։ Անցյալ տարվա համեմատությամբ այս տարի նորածիների քանակը կարելի ասել գերազանցում է 5-ով։ Եթե մենք անցյալ տարի ունեցել ենք 288 նորածիներ, ապա այս տարի արդեն մի 5-ով ավելացել է։ Իսկ եթե մենք համետական կարգով համեմատում ենք ընդհանուր նորածների գրանցման քանակը մեր զաքսի մարմինների հետ, ապա դա միանշանակ տարբեր է լինում, որովհետև մենք ունենք բազմազավակ ընտանիքների ծնողներ, կամ գրանցում են մեր զաքսի մարմիներում, կամ զաքսի մարմիներում գրանցվելով մեզ մոտ փաստաթղթերը չեն հանձնում, մի տեսակ տարբերություն ունենք մենք։ Այն որ փաստը, որ մենք այդ մարդկանց միանվագ գումար ենք նշանակում, դա մեզ համար միանգամայն ստույգ փաստ է, որ իհարկե այսքան ընտանիքների մենք նշանակել ենք ծնդյա միանվագ նպաստ, որ իհարկե մեզ հուշում է ինչքան նորացիներով ենք մենք կարողացել մեր աշխատանքներում ընթացքավորել նորացնել մայրերի էլի մի խոսքով Իսկ ընդհանրապես բազմազավակ ընտանիքներ շատ կան շրջանում։ Ունենք 165 ընտանիքներ։ Վերջին փաստն էլ այն է, որ ինչի այս 165-ը շիշտում, որովհետև նոյեմբերի 30-ի տվյալներով նախարարությունը մեզանից հստակ ցուցակներ պահանջեց բարեգործական օգնություն իրականացնելու նպատակով։ Դուք այնպեսի պահեք մեզ մոտ ժամանել, որ ռոպեներ անց մեզ մոտ ավարտվեց այդ արարողության կազմակերպման աշխատանքները։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության փոխնախարար Լեստոն Լևոնի Ղուլյանը եւ Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Պահեն ու իր լուսանկարիչը եղան մեզ մոտ գործակալությունում եւ հանդիսավոր պայմաններում մենք 9 բազմազավակ ընտանիքների հանձնեցինք սննդամթերքից պատրաստված ծանրոցներ եւ մեկական ծածկոց։ Եթե դուք ներկա լինեիք, տեսնայիք, որ մեր մայրերը ինչպեսի գոհնակությամբ ընդունեցին տարեմուն վերջյան այդ նվերները եւ իհարկե ամեն մեկն էլ յուրովի խոստացավ, որ նոր տարում ել ավելի կնպաստեն, այսինքն ընտանիքներում խոստացան ունենալ եւս զավակներ, ու դրանով էլ խթանել եւ բազմազավակության աճմանը մեր շրջանում եւ ընդհանրապես որպես ապագա քաղաքացիներ, ինչքան շատ քաղաքացիներ, այնքան շատ ընտանիքներ, ինչքան շատ ընտանիքներ, այնքան լավ հասարակություն։ Տիկին Աղաջանյան, նշեցիք, որ բազմազավակ ընտանիք է կոչվում այն ընտանիքը, որտեղ կան 4 եւ ավելի երեխաներ։ Շրջանում 4 եւ ինչքան երեխաներ կան բազմազավակ ընտանիքներում։ Ամենաշատ բազմազավակ ընտանիքը քանի զավակով է համալրված, քանի զավակով է կոչվում բազմազավակ։ Ընդհանրապես, բազմազավակ կոչում են այն ընտանիքները, որտեղ կան 4 եւ ավելին անչափահաս երեխաներ։ Անչափահաս երեխաների տարիքը պիտի լինի մինչև 18 տարեկան։ Մենք ժամանակին շատ եք ունեցել բազմազավակ ընտանիքներ, բայց քանի որ 18 տարեկան արդեն երբ լարնում է, մենք այդ մարդկանց արդեն նպաստը կանգնեցնում ենք, Այսինքն ընտանիքներում երեխաների քանակը նվազում է։ Մենք ունեցել ենք շատ ընտանիքներ, որտեղ մեծացել են 10 եւ ավելին երեխաներ, բայց հիմա արդեն անընդհատ երեխաների տարիքի աճման հետ կապված այդ բազմազավակ ընտանիքներում երեխաների քանակը կչանում է։ Հիմա ամենաշատը մենք ունենք 4 ընտանիքներ, որտեղ կան 8 երեխաներ։ Օրինակ, այդ երեխաներն էլ իհարկե բազմազավակ ընտանիքներն էլի գտնվում են ուշադրության կենտրոնում, կարելի է ասել, որ բազմազավակ այդ երեխաներն ամիսներ առաջ Ազատ հայերենի կուսակցության կողմից եւ ազգային ժողովի падգամավոր Հերմինե Նաղդալյանի անմիջական աջակցությամբ Մենք շրջագայել ենք մեր շրջանի բազմանդամ 7 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքները եւ ըստ պահանջի մի ընտանիքի ներկայացրել ենք էլեկտրական ջերուցիչ մորեղեն հաց թխելու, իսկ մյուսները եթե ցանկացել են մրգեր չորացնելու էլի ջերուցիչ, տրամադրել ենք իրանց այդ ջերուցիչներից։ Ընթացքում այդ ընտանիքները հաճախակի լինում են շրջվարչակազմի ղեկավարի մոտ, ամեն մեկը իր անձնական պահանջներով կամ հոգսերով կամ երբեմն անելանելի իրավիճակում հայտնված պահը հարթելու նպատակով լինում են տեղերում։ Իհարկե մենք մեր կողմից էլ աջակցում ենք այդ ընտանիքներին, եթե հնարավոր է թեկուզ հակած շորերով կամ եթե հնարավորություն է լինում մենք ձեռք ենք բերում առանձին հովանավորներից միջոցներ, կենտրոնացումը կիվետ մարդկանց կարողանում ենք ապահովել Միաժամանակ նաև շրջանում գործում է ղեկավարի ֆոնդ հասկացությունը, դա իհարկե կառավարության որոշում է 8 թվականից է մեզ մոտ գործում սոցիալապես անապով ընտանիքներին տրամադրվող ֆինանսական աջակցության մասին։ Մեր համայնքի ղեկավարները հստակ իմանալով, որ իրոք տարիների վեր շրջվարչակազմում կան նման ֆոնդ, իրանք հարմար գտնում են, որ տվյալ բազմազավակ ընտանիքը կարիք ունի օգնության միջնորդում են, դեմումներ դասավորում են եւ շրջվարչակազմի կողմից միշտ տանում են դրական պատասխան օգնություն։ Դա լինի մթերային, դա լինի գումարային, այն ինչ իհարկե հնարավոր է, մեր ղեկավարությունը սատարում է այդ ընտանիքներին։ Արցախցիներից ճիշտ է, աշխատող ենք, ստեղծող ենք, հանդուրժող ենք, բայց չգիտեմ ինչու ես անկեղծ եմ ասում, մեր բազմազավակ ընտանիքների ծնողները մի տեսակ թեթև են նայում այդ ամենին։ Ես եղել եմ մի քանի ընտանիքներում, ունեմ անձնական այգի, հո հողատարած, սեփական տնամերձ հողամաս։ Այդ մեկ-մեկ ասում եմ, օրինակ հնարավոր է, թեկուզ ամեն մի երեխա դասերից հետո մի հատ մոլախոտ հանի, այն կարտոֆիլը ավելի առատբեր կտա։ Ծնողները միցա կարծես թե անուշադրության են մատնում, չեն ուզում աշխատել, անընդհատ բողոքում են, ճունեք, կամ մենակ նպաստով երեխաներ պահել, տասազական չի Ղարաբաղցի։ Հայուհուն մեր Արցախում ապրող մորը, հորը սազական չի, որովհետև մենք պիտի ստեղծենք։ Մենք ստեղծող ենք։ Մենք պետք է մեր կյանքը ստեղծենք։ Եթե մենք ինքներս ձեր ձերին չենք խփում, ուրիշները ինչքան կարա մեզ օգնեն։ Շնորհակալ ենք, որ օգնում են, բայց հույսը դնել օգնության վրա ու նստել ծառի տակ թե գերաս երբ հասնի ինքը, երբ արդեն կուտի, դա ես չեմ ընդունում։ Եվ ամեն անգամ, երբ մայրը գալիս է իմ մոտ լացակումած աչքերով երեխան գրքին, ճիշտ է, ընդունում եմ, մարդկային վերաբերմունք եմ տածում։ Հյուրասիրում եմ, ընդունում եմ, երեխուն մի բան եմ ձեռը տնում, մի խաղալիք, չգիտեմ, մի բանի մոտ սենց զբաղում եմ, թեկուզ մի հակուստ եմ դնում, բայց միաժամանակ մորուք ներողություն եմ խնդրում ու քաղաքավարի մի քիչ sense ազնական որպես մայրը մոր հետ կինը կնոջ հետ ախր ես եղել եմ քո տանը դու կարող ես մաքրությունը պահել տնելության ծրագրով մենք էս հարմարություններով հագեցված բնակարան ենք տրամադրել բայց 3 տարուց հետո այդ սենյակը մտնել բնակարանը մտնել չի լինում ամփույլ անշուք Չգիտեմ, ոնց որ սրտացավ վերաբերմունք չեն տածում։ Սա չի պիտի լինի։ Իսկ նշանաբանը պիտի մեր մայրերի հոգեբանության մեջ լինի։ Եղածը ստեղծել, պահպանել, ավելացնել ու ապրելու գաղտնիքը միայն շատ ունենալու մեջ չէ։ Պետք է մի չխնայողաբար, մենք Ղարաբաղ ցույց ասած, ո՞նց յուրգանը գյուրա մտածել Եսքես պետություն, հայ ուրախ ենք, կան խթանիչ ծրագրեր, բազմամազավակություն խթանող, չգիտեմ, բնակարանային այդ հարցերի լուծումն է, բազմաբնույթ, բազմակողմանի մոտեցում, բայց մի բան գիտակցեք, որ մենակ դուք չեք մեր պետության հոգսում Մենք ունենք հաշմանդամների մի մեծ բանակ։ Ունենք անօգնական ծերերի մի մեծ բանակ։ Ունենք մեկ երեխայից մինչև 3 երեխաներ ունեցող ընտանիքներ։ Երեխա մնում է երեխա։ Կապ չունի։ Այն ընտանիքի ճակատին գրված չկոնի, դրանք չեն օգտվելու այդ ծրագրերից։ Բայց դու իդ նրա կողքին արդեն դու ծանրոցը գրկած տանում ես։ Երեք երեխաներն նայում եք քո հետևից, ված զգում։ Եկեք այդ գոնե այդ բարիերները մի քիչ պահպանենք, ինչ որտեղ էլ հարգենք մեր բոլոր ընտանիքներին։ Իմ հիշողության մեջ երբեք չի ճնճվում այն փաստը, հետ պատերազմյան տարիներ, տարաբաժանված մարդկային խմբեր, մեկը կորցնելուց, մեկը գտնելուց, մեկը, չգիտեմ, սուրցավից, մարդկանց արդեն ուրիշ ձևի պիտի հոգեբանոյի մոտիկա նայել, ստեղ ինչ որ, գիտեմ, քաղաքապետանի կողմից էր ինչ տոնացար էին կազմակերպել ու հայտարարություն եղավ այնպես. նվերները կստանան միայն զոհվածի ընտանիքի երեխաները։ Սա մեծ հոգեբանական հարված էր, որպես այդ ոլորտի աշխատող։ Այն կողքին կազմած երեխան չի իմանում, որ ինքը զոհվածի կամ իրապապան կողքինը, բայց որ ինքը այդ փոքրիկ ծանրոցը չի ստանում, սա արդեն իր համար մեծ հոգեբանական հարված է։ Եկեք խթանենք բոլոր նորմերը։ Եկեք պահպանենք մեր երեխաներին։ Ունի մի երեխա, ունի 8 երեխա, 10 երեխա, երեխա մամա երեխա։ Սա տարենք բոլոր ընտանիքներին, հայ օջախներին, որովհետև մենք մեզանով, մենք մեր ստեղծածով պիտի շինացնենք, պիտի բարգավաճենք, պիտի մեր մարդկանց մենտալիտետը հասցնենք այն աշճանի, որ իհարկե, եթե չենք աշխատում, չենք ուտում, եթե չենք ստեղծում, չեն կվայելում։ Նորից եմ ասում, շատ ծանր պահեր ենք մենք ապրել ընդհանրապես։ Մի պահ հետադարձ հայացք ենք ձգում, մենք մենք ուրիշ ժողովուրդ ենք։ Մենք հաղթող ժողովուրդ ենք։ Մենք երբ կարողացանք դիմակայել մեր անցած ծանր դժվարին ուղուն, երբ ես մեկ-մեկ հիշում եմ, փշակ հաղնում եմ, բայց կարողացանք, կարողացանք հաղթարեցինք, ապացուցեցինք, որ Ղարաբաղցին հերոսանում է ոչ թե միայն պատերազմի դաշտում, այլև խաղաղ ստեղծագործ աշխատանքում։ Խաղաղ ստեղծագործ աշխատանքում պիտի հերոսանան մեր բազմազավակ ընտանիքին հայրերն ու մայրերը, որտեղ սա եւս ֆրոնտ է։ Աստեղ եւս պիտի մենք ստեղծենք։ Ինչ որ մենք անում ենք, դա թող լինի չնչին օգնություն մեր պետությանը, որովհետեւ նորից եմ ասում, անհոգ նստենք ու սպասենք, թե երբ պետությունը կհայթայթի կտա մեզ մենք շենացնենք մեր օջախները ես իհարկե դա չեմ ընդունում աշխատենք զորացնենք ու վայելենք թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ, որովհետև կարծում եմ, ել չենք հանդիպի անձնական գործնական կյանքում ամանորի եւ սուրբ ծննդի արթիվ եւ ցանկանանք, որ ձեր լավատեսությամբ վարակվեն այն մարդիկ, որոնց կարող են ընկճել դժվարությունները, անհաջողությունները, թող լինեն ձեզ նման լավատես, բարի գործունյա, գործարար։ Շնորհակալություն իհարկե ես համամիտ եմ, ես էլ իմ բարի մաղթանքները սրտանց շնորհավորում եմ բոլոր արցախցիներին ուսանողներին մեծ ու փոքր աշխարի ամենալուսավոր տոների կապակցությամբ նոր տարվա ու Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, որովհետև նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը այն տոներն են, որ մեծապես սիրելի են եւ մեծերին եւ փոքրին։ Բոլորն է սրտատրոպ սպասում են ու մեծ հույսեր են կապում գալիք տարում իրենց իղծերի իրականացման հետ։ Թող արցախցու համար լինի արարման թող լինի շինացման տարի, թող խաղաղություն լինի ու Ղարաբաղցիք ապրեն ուրախ, անհոգ եւ գոհ աչքերով նայեն իրենց շրջապատին։ բարեկամներ հիշեցնեմ, որ «Դողական էսքիզներ» հաղորդաշարի ձայնասրահում Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության պետ Էվելինա Աղաջանյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվուսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։